Yo, Jugglers! Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Wenn hab ich Stress, macht mein Baby Bam Bam. Ich fühl mich sicher, bist du neben mir. Mein Schatz, ja, du bist mein Lebenselixier. Zwischen uns kleidet es oft, doch ich liebe dich. Du bewahrst mein Gesicht und alle kriegen's mit. Bis zum Tod, lass dich nie wieder los. Steh mein Mann wegen dir, wenn es nachts eskaliert. Hab gelacht wegen dir, war im Knast wegen dir. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Ja, meine Mutter hat was gegen dich. Denn ich bin blind, seitdem du in meinem Leben bist. Weil sie weiß, dass jeder Aktion folgen deine Patron. Du warst loyal nur zu mir, haben Scheine kassiert. Doch wenn vieles passiert, warst du wach wegen mir. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleibe ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleibe ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht